Hey, welcome back. Thank you, Globe. Thank you, Globe Telecom, for uh, providing a good service. Maraming salamat sa ating sponsor ngayong gabi, ang uh, Globe Telecom. Ang uh, napakagandang uh, serbisyo ng inyong uh, internet ang nagbibigay saya sa aming mga Pilipino. Ayan, maraming salamat. At uh, napakabuti niyo pong uh, service provider ng uh, internet dito sa aming bansa. Ayan, thank you, thank you. Um, thank God we're back. Sabi ko kanina, may binasa ko ditong uh, message, di ba? At uh, sabi niya parang uh, nagkaroon siya ng kasalanan dito sa boyfriend niya. At uh, ang reason lang naman daw niya ay, uh, ay, yung tipong nag-ano lang siya. Nag, ano bang term dyan? Gumanti lang gumanti lang sa boyfriend niya kaya siya nakagawang uh, kasalanan sa kanyang boyfriend. Tapos yung boyfriend niya ay uh, dumating. Binigyan siya, binigyan siya ng uh, second chance. Kaya lang, patago na sila kasi sa kahihiyan daw na ginawa niya sa kanyang pamilya at sa mga kaibigan. Ayan. Ngayon, ang tanong niya ay uh, ano? Anong dapat gawin? Bibitaw na ba siya or what? And uh, <laughs> Ano sabi mo nga pangalan mo kanina, Lia? Lia, bumitaw ka na, okay? And uh, para sa akin, wag mong sabihin na mahal mo yung boyfriend mo. Kasi pa ako'y naniniwala na kung talagang mahal mo yung boyfriend mo, hindi mo siya magagawang lokohin. Okay? Uh, ganun din naman yung boyfriend mo sa'yo. Uh, kung talagang totoong mahal ka niya, hindi niya magagawang lokohin ka. Kaya magbitaw na lang bumitaw na lang kasi naglolokohan lang kayong dalawa. Okay? And uh, yun, kasi nahihirapan ka rin bumitaw. Mamaya, sabihin ko na yung mga reasons kung bakit uh, nahihirapan uh, tayo bumitaw sa mga maling relasyon. And at dito na, nahanap ko na yung uh, message ng isang uh, sender natin connected dito sa topic natin tonight. Ayan. And uh, babasahin ko muna itong message nito at mamaya yung uh, reasons. Konti lang naman yon Tawagin natin siya sa pangalang uh, Jen. Isa pa akong OFW. My boyfriend sa Pilipinas, 2 years, 6 months na kami. Nagkita na po last uh, uwi ko, nakasama in 2 months. Ako po ay single mother of two children. Okay kami uh, from the start. Turingan na parang close na talaga and have uh, a plan na magpakasal. Engaged na po kami. Okay. So ang boyfriend niya ay uh, sa Pilipinas, dalawang taon na sila mahigit. At may plano na sila. Okay, bumalik ako dito sa work. At so far, dati naman, uh, dati okay naman. I keep helping him kasi wala pa siyang work that time. Nagka-work na siya doon na kami nagka-problema. Okay, no nagka-work yung lalaki, nagka-problema na sila. Even the time na mag-chat or call, parang wala na eh. Dahil daw po, busy siya Ooh, okay, nagsisimula na. Then, at sa pag-uwi, prepare pa ng food, etc. Naintindihan ko po. But most of the time, ako na po palagi masyadong ang mag-open up ng mga plans namin. So, ikaw na lang ang naging nag-open up, hindi na yung lalaki. Okay. And I felt na di na siya masyadong makisabay sa topic namin minsan. Galit pa. Nag-aaway po kami, away bati. And mostly, He said na mas okay pa siguro na wala na tayo o hiwalay na. Kaysa palagi daw ganun. Dami siyang mga excuses. Iniintindi ko po kasi mahal ko siya at ayaw ko masira ang relasyon namin. Mm-hmm. Isa siyang actually seaman talaga siya. Okay, so nag-guard siya ngayon, security, pero seaman talaga yung lalaki. Kaya iniisip ko yung work na di naman angkop sa nakasanayan niya. I do my best po kahit nasaktan na po ako. About sa mga anak ko, hanggang pangungumusta lang, never po siyang mag-help sa akin financially. Okay. Pero di ko naman iasa mag-help siya sa akin. Napansin ko lang na ako yung palaging papalapit pero siya yung feel ko na lalayo. Hmm. Wala pa akong narinig na may iba na siya. Pero until when ko ba ito titiisin? Mahal ko po siya. Pero minsan parang wala na siyang spark sa akin. Madalang na uh, yung i-check ka, okay ka lang ba? Kuya, ano po itong relasyon namin? Feel ko ako lang ngayon ang may habol sa kanya. Ano pong dapat kong gawin? Maraming salamat po. Hope mapansin mo story ko. God bless. Galing yan kay Jen. Hi Jen, kamusta ka? Maraming salamat sa pag uh, padala ng yung sulat dito sa Hugot Radio. Ayan, napansin ko nga. And congratulations. Yun, sabi nga, yung mga kaka-join lang, uh, madalian lang. Si Jen ay uh, isang uh, ah, OFW. Uh, more than two months, uh, two years na sila ng boyfriend niya. Meron siyang dalawang anak, single mom. Yung boyfriend niya walang uh, trabaho nung una, tapos nagkaroon ng trabaho. At uh, ito ay seaman, pero sa ngayon, ang trabaho ng lalaki ay uh, nag-security guard. And ang problema, nung nagkaroon na ng trabaho yung lalaki, ay uh, doon na nagsimula ang kanilang problema. Okay? So, hindi man lang siyang makamusta, uh, ah, di man lang makatulong, mga ganon. Pero hindi naman siya humihingi ng tulong. Kaya lang, iniisip niya, parang uh, habang tumatagal ay hindi naging maganda. Kasi mismo yung lalaki ay nakapagsabi na mas ma-okay na daw na wala na sila. Okay? Walang tayo or hiwalay na sila. Okay? Mahal ng babae itong lalaki. Ang kaso lang, may minsan ay parang wala na daw spark Okay. So, anong problema? Yan ang gusto yung malaman. Um, anong dapat niyang gawin sa kanyang relasyon? Ito, madalian lang to Jen ha, kasi baka putuloy naman tayo ni uh, Ayala. <laughs> I-sponsor mo na lang kaya to, Mr. Ayala. Itong uh, show natin. At lahi ko yung babatiin gabi-gabi. Okay? Huwag nyo lang putulin tong uh, live broadcast ko. Okay lang ba? Okay? Sige. Ayan, Jen, ganito. Hindi mo siya mahal. Okay? Hindi mo siya mahal at hindi ka rin mahal ng lalaking yon. Kasi sa una lang kasi, ang pagmamahalan eh, sa una lang talaga. Totoo yun. Oo, walang, walang biro yan. Sa una masaya, napaka, napaka sweet. Pero ang totoong pagmamahal, hindi yan nawawala. Although may dumarating na mga pagsubok, pero hindi talaga mawawala yan. Okay? Kapag nawala yan, hindi yan true love. Peking love yan. Kaya manood ka ng ano, nung uh, video ko about peking love, mas maintindihan mo ang uh, comparison between true love and the fake love. Hanapin mo yan sa uh, YouTube channel natin. Ngayon, anong dapat mong gawin? Jen, ganito. May trabaho ka. Siya nagkaroon ng trabaho. Although hindi naman talaga yung trabaho niya. Wala naman siyang pakialam sa anak mo. So, sa tingin mo ba, siya ba ang the best na lalaking pakisamahan mo? Ha? ang totoong lalaki na dapat mong uh, makasama ay yung tanggap, hindi lang ikaw, pati rin siyempre yung anak mo. Kasi, alam mo naman, siya lang ang pakisamahan mo, tapos yung anak mo saan mo dadalhin? Tapon mo? Pambira. Di ba? O iwan mo? Hindi ganun yan. Okay? Maging mautak ka. Okay? And uh, sa ngayon, kung ako sa sitwasyon mo, iisipin ko ang kapakanan ng anak ko. Okay? sila mm-hmm. ang mas nakaka nangangailangan ng uh, pag-aruga mo at pagmamahal mo, ng atensyon mo. Okay, wag mo na munang isipin ang uh, love life na 'yan <laughs> kasi eh, ang sakit ng ulo, di ba? Um, ngayon maintindihan mo 'tong mga tips ko ngayon, yung mga reasons kung bakit para nahihirapan ka na bumitaw sa relasyon na 'yan. Maling relasyon kasi 'yan eh. Okay, ngayon ang tinatanong mo ako kung uh, anong dapat gawin. Makinig ka muna dito sa mga rason. Sa 8 reasons kung bakit uh, nahihirapan tayong kumawala sa isang maling relasyon. Ready ka na ba? Sino mga nandito? Maraming salamat. Um, ay, nandito si Jen. Kamusta kayo? May mga naputol kanina ha. Hindi ko naman muna kayo babatiin. Mamaya na lang muna yung bate ha kasi baka putulin na naman tayo, yung content natin, hindi ko, hindi ko pa nasabi. <laughs> Nakakainis minsan. Anyway, okay lang yan. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng uh, very stable uh, connection, yung, yung line talaga, yung wired. Kasi ang ginagamit ko, wireless. Okay? Yan ang problema ng wireless. Tsaka, kaya nga ayaw kong mag-broadcast ng uh, medyo alas 10, alas 9, kasi marami pa talagang gising at gumagamit. Ayun, so yung mga reasons ay uh, kung bakit hindi ka makalive sa relationship na mali sa'yo. Alam mo, um, kailangan mong mag-move on, di ba? Kailangan mo mag-move on, kailangan mong, uh, first, syempre, kailangan mong magkaroon ng uh, uh, relation na, relationship na maganda. Okay? And uh, kailangan mo syempre maging matilino tungkol dyan. Pero minsan, hindi natin uh, kayang uh, i-let go yung mga emotion natin kasi nadadala tayo, nagiging blinded tayo ng mga emotion natin. Okay? di natin nakikita yung uh, totoong nangyayari sa harapan natin. Alright. Uh, hindi mo hayaan yung pakiramdam mo na hayaan mo na lang yung nangyayari pero hindi naman talaga yung the best na para sa'yo kahit nasasaktan ka, sige ka pa lang, di ba? So, ang tamang uh, tao, <laughs> tamang tao, no? Tamang tao na papasok sa isang relationship, na ma-fall in love sa isang tao, ay dapat ginagawa yung tama. Okay? uh, hindi dahil para sa sarili mo, para sa taong yon, kundi ito at ito talaga ang tama. Okay? Uh, ah, wag nating uh, hayaang uh, gawin yung mga alam mo namang mali na pero itinatama mo ang mali. <laughs> Kumbaga, oh, oh yeah, may mga iba iba iba kasi yung meaning na to. I mean, uh, mali na nga, wala nang pag-asang ganun. Tapos uh, iniisip mo, iyon ang tama parang hindi mo na nga nakikita, naka-blindfold ka na, di ba? So, nagdum- lumalakad ka na nakapiring yung mga mata. Ngayon, mahirap ang pag-ibig. Okay? Love is difficult at napaka-complicated talaga yan. At hindi lahat ng uh, mga couple ay uh, talagang magiging successful dyan. Pero, huwag kang mabahala. Okay? Uh, may darating at may darating na the best para sa iyo. Pero sa, sa ngayon, kung nasa um, situation ka na ng ganyan, kailangan mong ma-realize, ha? Uh, na dapat maging fair ka rin sa sarili mo. Uh, hindi yung hayaan mo lang na saktan-saktan ka na lang, iwa-iwanan ka na lang, sisigaw-sigawan ka na lang. Di ba? Ganun. Tapos sa'yo, okay lang, okay lang. Ang um, tiis-tiis na lang kasi mahal mo siya, mahal daw. Hindi yun, kalokohan. Okay, so hindi naman masama na syempre, maging selfish minsan. Okay? um, syempre, hindi naman si, I'm not promoting na love yourself first. Okay? I'm always saying na uh, you have to uh, put your uh, trust muna kay God. Love God first, then yourself. Okay? Then, yung ibang tao. Sa ngayon, pinag-uusapan natin dito about yourself and the other person. Okay? Given na, sabi natin, nandyan na si God sa buhay natin. Okay? Now, uh, pero kapag ganito, dapat kasi kapag nandyan na si God, hindi na tayo nalilito pa sa mga ganitong bagay. So sa madaling sabi, hindi pa talaga tayo nagkakaroon ng magandang relationship sa Kanya. Kaya tayo ay nalilito pa sa ang uh, ganitong pagmamahal sa kapwa-tao. Sa ngayon, pag-usapan muna natin yung reason kung bakit tayo ay kumakapit sa ganyan. Number one dyan ay uh, tinitrick mo yung satili mo ah, into believing na walang masama na nangyayari sa inyo you're tricking yourself. Okay? Dinadaya mo ang sarili mo. Minsan, sa sobrang desperate natin, uh, pinapaniwala natin ang sarili natin na, ah, hindi naman, hindi naman kaya, okay naman kami ah. Hindi naman, hindi, natural na yan. Talagang nag-aaway naman ng mga magkasintahan, mga mag nga. Natural na yan. No, walang problema sa amin. yeah, tinitrick mo yung sarili mo, okay? Ah... Uh, <laughs> yung mga lies, kumbaga, hindi mo ma-afford na maamin sarili mo ang katotohanan. Okay? Na nakikita mo na, pero hindi mo pa rin maamin. Ah, yan ang number one natin ha. You're trying to trick yourself. Niloloko mo lang sarili mo. Number two, kinukonvince mo ang sarili mo na uh, masaya ka kahit hindi naman. Hmm? So, ay, masaya ako. At uh, kakamustahin ka ng kaibigan mo. Uy, kamusta ka, Bes? Mga ganun. <laughs> May naray akong ganyan eh, ang lakas ng boses. Kamusta ka, Bes? Ay, okay naman ako. Kung saya namin. <laughs> Pero alam ko yung kwento nila. Mga ganun. Um, nakakalungkot kasi ang ang ang happiness kasi dapat kasi ano eh ang totoong happiness ah yung galing mismo sa pinakailalim Okay? Hindi yung uh, pang-ibabaw lang. Yung nakikita lang. Yung napaka, yung parang balat lang, di ba? Uh, tsaka ang happiness kasi hindi yung parang uh, a switch na parang i-on mo, I'm happy, i-off ko, I'm not happy. Hindi ganun yon Okay? And uh, kailangan mo ma-realize na kung uh, hindi ka na happy sa situation, kailangan mo palitan ang sitwasyon mo. Okay? At yung perspective mo. Ayan. Uh, Siyempre, pagkatapos ng araw, um, syempre, wala na yung mga mind tricks mo na niloloko mo yung sarili mo. At ma-realize mo na, ay, oo nga pala, no? Parang ah, nasa mali na pala akong <laughs> ah, relasyon at uh, pinipilit ko lang. So, kapag uh, nagkaroon ka ng realization na hindi ka naman talaga totoong uh, masaya sa relasyon nyo, then dun, simula na yan ang pagbabago ng iyong ano, isip. At syempre, yung pakikitungo mo. Hindi lang sa ibang tao. Syempre, pati rin sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo kasi wala naman ibang, uh, aside from God of course, He first loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. At uh, huwag mo na kalimutan na alagaan yung sarili mo. Okay? Huwag mong hayaan na dinidikdik-dikdik ka lang. Okay? Number three, wala kang ano, uh, ayaw mo yung idea na syempre, in the first, uh, yung first part ng mga relationship yun ng dalawa, napaka-sweet, di ba? Napakaganda, yung pinapangarap mong uh, pagsasama, nandun na, kaso nagkaroon nga ng problema. Kaya aso lang, itong number three, ayaw mo yung idea na parang mapunta siya sa ibang babae. Ayaw mo yung idea na siya ay uh, makasama ng ibang babae. So nagiging ano ka na dito, parang uh, yung ito yung pinaka-classic na attachment ng uh, karamihan sa atin. Okay? Hindi ito pagmamahal. Okay? Hindi mo talaga mahal ang isang tao kapag hindi mo talaga siya kayang i-let go. Um, kasi ang totoong pagmamahal, ganito yan. Para sa akin, ha? Siyempre, kapag nagbibigay tayo ng love, ibigay mo yan. Whether ibalik yan sa'yo o hindi. Kung itong taong ito ay magstay sa akin, then thank God, she's the one. Pero kung uh, binigay ko ng lahat at uh, ganun pa rin, parang uh, hindi pa rin siya naging satisfied sa uh, pagmamahal ko, then she's not the one and it's okay. Ah, yun ang true love. I should be happy for that person. Na sa, okay, um, binigay ko yung love ko sa kanya, then if she's not happy sa akin, then she can find someone new and I should be happy for them. Yun ang true love. Okay? Ganun ang true love din na binibigay sa atin ni God. Alam na, alam ni God na mayroon tayong, uh, binigyan tayo ng will, di ba? Free will na magpili ng tama at mali. Alam niya na mayroon tayong uh, capacity to uh, ignore him. Yung hindi natin siya pansinin, hindi natin siya paniwalaan. Alam niya yan. Pero minamahal pa rin niya tayo ng sobra-sobra. Yun na ng true love. Ngayon, itong number 3 na to, parang ayaw mo yung idea na mapunta siya sa iba, hindi yan true love. Yan. Yan ang ah, dapat mong isipin. Kasi kapag kaya mo siyang i-let go, then maamin mo na hindi talaga siya para sa'yo, then you are um, loving truly. Yan. Nakuha nyo? Ayan. Sige, number three yon. Pang-apat, ito pa. Sa mga taong, uh, isa sa mga rason kung bakit nahihirapan na mag-leave or mag-let go sa maling uh, relationship, ito, sabi mo sa sarili mo, ah, okay lang na nandito ako sa isang napakateribling relationship kaysa naman mag-isa ako sa mundo. Hmm. Nasabi nyo na ba yan sarili nyo? okay lang, pagtsagaan ko na lang to kasi baka wala pang, wala nang dumating. Ano na ako eh, 36 na ako eh, 38 na ako. Tapos, oh, isang taon na lang pala, oh, 39 na ako, 40 na ako. Tapos wala nang magkakagusto sa akin. Meron pa nga dito, 50 plus na. Tapos may nagkagusto sa kanyang lalaki. Uh, ah, 31 yata yung pagkasabi. Tapos yun, namang problema siya kasi mahal na niya yung lalaki. Hindi niya ma, ma-let go kasi akala niya love rin siya ng lalaki pero hindi niya alam, eh, pineperahan lang pala siya. So yun. So alam niyang niloloko rin siya ng lalaki pero since iniisip niya na ayaw niya mag-isa, pinipilit na lang niya na mag-stay sa isang napaka pangit na relationship. So yun yun. Ito ang number four. Um, kailangan mo kasing i-embrace ang singlehood mo. Alam ko, ang saya kaya ng single. Nasasabi ko yan kasi uh, ilang beses na ako nagkaroon ng relationship na ako compare ko talaga ang sarap. O, tinan mo, kung hindi ako single ngayon, baka hindi ako makapag-show sa inyo kasi nagsiselo siya. Sino, sino yung nag-chat sa'yo? Sino yung, sino yun, sino yan, sino yan? Sino yung nag-ano sa'yo? Nag, nagtatanong na yan. Si sino nagtatanong niyan? Yan. Yeah. Sakit sa ulo. <laughs> Ayun. Yung mga ganun, tapos hindi ko masagot-sagot yung mga nag-chat sa akin kasi pinagseselosan, pati ba naman yun? Yun. O, ngayon, kung ganun ako, walang hugot radio. Eh, kasi may isang taong mahal na mahal ko na ayaw kong magalit siya sa akin kasi nagseselo siya sa ginagawa ko. Pati ba naman yung trabaho ko ay pinagseselosan pa? Hindi yan maganda. Okay? Hindi yan yung the best na tao para sa iyo. Kasi ang the best na tao para sa iyo ay susuportahan ka para sa ikabubuti mo bilang tao. Okay? Ayan. And uh, number four yun, ano? Number five. Nako, sino man relate dito? Ito na. Itong number 4 tsaka number 5, parang uh, connection connection din naman to. Ang um, since uh, natatakot ka na hindi ka na makahanap ng mas matinong relasyon. Okay? Connected to dun sa number 4. Ayaw mo mag-isa. Okay, ang um, fear of uh, finding something better. Parang ganun. Kaya hindi mo hindi ka na makadetach dito sa current ang um, relationship mo na alam mo naman na napaka-unfortunate situation, 'di ba? hindi mo maalaw yung sarili mo na maging kontento na lang. Okay? Na kahit wala yung lalaking yan o babaeng yan. Um, kahit na miserable na ang buhay mo, sige lang. Kasi baka ito na yung pinaka-the best sa akin. Wala nang darating pang mas okay dito. Lahat naman ng tao eh, nag-aaway. Eh. Lahat naman ng uh, magkasintahan, mag-asawa eh, nag-aaway eh. Pero hindi niya iniisip, nililoko niya ang sarili nga niya. Eh, araw-araw na lang ang ginawa ng Diyos, eh nag-aaway kayong dalawa. Di ba? Tapos iniisip nyo, okay lang. Tapos iniisip mo na natural yon Hindi yung natural. Very unnatural yan. Okay? Kasi ang totoong nagmamahal, ah, sabihin ko nga kaya, uh, what uh, a true love is. Love is. Ah, gusto kong i-share ulit ito sa inyo kasi napaka-importante ito. Sabi sa Bible, love is patient. Ngayon, kung ang tao ay hindi mapasensyoso sa iyo, hindi yan love. Okay? Love is patient and kind. Kapag hindi siya sa'yo kind, hindi yan love. Okay? Kaya tatandaan nyo ang totoong meaning ng love. Huwag kayong maniwala sa meaning ng mga love-love na ano, na gawa-gawa ng uh, mundo. Ito ang totoong meaning ng love. According yan sa 1 Corinthians uh, ah, 13 verses 4 to 7. Love is patient, love is kind. Okay? It does not envy. Ito pa, importante. Envy. Ano bang i... Ah, sige nga. 'Di ba ang word na envy? So, sa Tagalog ay yung parang uh, jealous ka. Okay? So, hindi dapat nag envy ang totoong love. It does not boast. Hindi nagyayabang. Okay? It is not proud. Okay? Uh, it does not dishonor others. Yung kapag ganyan na wala nang, re- wala nang respeto sa iyo, dinidishonor ka na yan. So, hindi na yan love. Alright? Uh, ano pa dito? Uh, it is not self-seeking. <laughs> it is not easily angered. You oh, know, yung konti-konti lang nagagalit na sa'yo. Di ba? Tapos sasabihin mo natural lang yon Hindi yan love. Okay? It keeps no record of wrongs. Hindi na siya bumabalik-balik pa doon sa mga nakaraang pagkakamali mo. Okay? Nasa Bible yan ha. Hindi to gawa-gawa ko lang. Love does not delight in evil but rejoices in the truth. Okay? It always protects. It always trusts. Pinag pinagkakatiwalaan ka. It always hopes. Okay? It always perseveres. Yun, yun ang totoong meaning ng love. Kaya kapag hindi pumasok ang love nyo dito sa true meaning of love na biblical uh, definition ng love, hindi po yan totoong love. Okay? So, balikan lang natin ha, number 5 yon. Number 6, Number six kasi, kaya hindi ka makabitaw-bitaw sa maling relationship kasi naka-attach ka pa sa mga happy memories mo. At yun na lang ang nagiging dahilan kung bakit ka nagstay sa current uh, miserable relationship mo. Kasi kapag nakikita mo siya, although nag-aaway kayo, pero binabalikan mo yung happy memories mo, ay, magbabago rin yan. Bukas, magiging mabait na rin yan. Mamaya lang, okay na kami yan. Kasi pina- iniisip mo yung happy memories lang eh. Pero yung current and yung uh, talagang totoong nangyayari, hindi mo tinitignan. Okay? Niloloko mo lang ang sarili mo. Yan ang reason kung bakit hindi ka makaalis-alis. Kasi yung mga happy memories mo lang ang uh, nakakapag-connect sa iyo sa inyong dalawa. Kahit nga rin siguro siya. Okay? Um, yung mga memories kasi, hindi naman ibig sabihin na uh, makipaghiwalay ka na dyan, ay mawawala yung memories. Yung memories kasi, you can still carry those memories with you. Kagaya ko, yung mga ex ko, yung uh, unang girlfriend ko, na siyempre yung pinaka, true, pinaka una kong minahal, yung happy memories ay nandun pa rin. Kagaya nga ay, uh, ito na naman tayo. Um, sabi, nag-contact siya sa akin kasi um, may gusto siyang, uh, wala na daw siya mga pictures, marang ganon. Nawala na yung mga pictures niya nung nasa kabataan pa siya kasi nasira ng bagyo. Parang ganon. So ako lang naman ang naisipan niyang merong kopya. Totoo nga naman. Ako kasi napaka ano kong tao. Um, yung pinapahalagahan ko mga bagay na binigay sa akin at mga bagay na mga memories, nakatago yan. May kakaiba akong ugaling ganyan. Uh, ko yan sa kapatid ko. Um, kaya nga, nung time na hinahanap ko yung mga pictures na yon, syempre bumalik yung mga alaala. Ang ganda. Bata pa kami noon eh. 19 siya, 21 ako. Ilang taon na ako ngayon. I'm 37. So, syempre yung memories, uh, nandun pa rin, babalikan mo, ang saya, saya namin noon, mga ganun-ganun. Nandun pa rin yung memories, hindi naman mawawala yon Although, ang memories kasi, may hatid yan ng saya, may hatid yan ng lungkot. Uh, kagaya sa nangyari sa akin, syempre, masaya, nakikita ko, pero may hatid din ng lungkot kasi may mga nangyari din na, well, um, na hindi na naman talaga maiwasan na kasi nangyari na talaga yon So yun, darating, babalik at babalik yan. Pero uh, syempre, papasok na rin doon yung forgiveness. Okay? Napatawad mo na yung tao, tapos na yon Okay? Kapag pinatawad mo ng isang tao, hindi mo na kailangan balik-balikan pa ang mga nakaraan. Ito nga oh, it does not or it keeps no record of wrongs. Hindi na siya nagtatago ng mga mga listahan ng mga pagkakamali niya in the past. That's true love. Okay? Although, yun, I still love her syempre, nandun pa rin yung love, pero hindi na yung love na parang gusto ko rin siyang siya, siya na talaga yung makasama ko. Hindi naman. Yung love mo kasi hindi mawawala yan. Nandiyan na yan. And in fact, ang pag-love mo, hindi lang naman sa special someone. You love your neighbor, di ba? Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yun, yung love nandun pa rin lagi. Hindi yan dapat mawala. Ayun, that's the true meaning of love. So parang naka-attach ka sa mga memories mo. Number seven, alam ayaw mong bigyan yung mga detractors mo ng parang satisfaction na ataama ah, sila. Kasi alam mo ba, nung nag, naging kayo ng kasintahan mo, di ba, may mga taong against sa inyo? Ay, wag ka na dyan! May mga taong nahi, uh, naiinis, uh, naiinggit pala, naiinggit sa inyo. Yung mga taong uh, siguro nakikita hindi talaga the best pala yung lalaki para sa iyo, kaya napagsabihan ka na pero ikaw, sin, since ikaw in love na in love na, ay hindi, hindi kaya, hindi siya ganun na. Oh, mabait naman siya. Okay, oh, yun. Uh, mas, nagsisimba naman siya. uh, <laughs> yung mga ganun mga bagay. Pinagtatanggol mo yung lalaki noong mga panahon na yon. Kasi yung mga haters nyo ay uh, yung sa tingin mo haters pero nakikita lang talaga nila yung, yung pangit kasi alam mo ba ang perspective? Ang pinakamagandang perspective sa isang magkarelasyon ay hindi yung perspective mo, kundi yung perspective ng ibang tao sa inyo. Yung nakakita outside your relationship. Yun ang mga totoong taong nakakita ng sitwasyon nyo. Kasi tayo, nagiging blinded tayo. Minsan, akala mo, napaka-perfect na ng relationship nyo. Pero yung ibang tao nakikita na mali pala. Okay? Pero tayo, dahil in love na in love na, hindi natin pinapakinggan sila. Ngayon, eto, dumating sa punto na napatunayan nga na hindi talaga pala talaga kayo ay uh, para sa isa't isa. At ayaw mo silang bigyan ng satisfaction na sabihin nila sa'yo, oh, sinabi na sa'yo, sinabi na, sinabi na. Oh, di ba? Oh, di ba nga? Ganun ang lalaking yan. Oh, ayaw mo silang bigyan ng satisfaction na pagsabihin ka ng ganun. Kaya ikaw, pinipilit mo na magstay sa relationship para patunayan sa kanila na ikaw ay tama. Pero, at the back of your head, alam mo mali ka. Okay? Kaya isa yan sa mga reason kung bakit hindi ka makabitaw sa, maraling, sa maling relasyon. Meron ka pa rin pride sa puso mo. Ito na yung huli. Ayoko maputol tayo. Number eight. Okay? Ito yung pinaka-importante para sa akin. Okay? Kailangan mo kasing, ito, number eight, ayaw mong unahin ang kailangan mo sa buhay mo. Okay? Um, well, selfless. Yes, true. You have to be selfless when you love. Okay? Um, kaya lang kapag ganito, um, may mga times naman na kailangan natin talaga <laughs> pag-isipan yan. Okay? Yung sarili natin ay unahin din natin. But syempre, I am always uh, saying na given na, okay, assuming na si God talaga ang una sa buhay mo. Okay? He's your first. So, eto na, you're loving someone. Okay? Then, nakikita mo naman na hindi naman siya totoo sa'yo. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Nagiging selfless ka nga hindi mo na iniisip ang sarili mo. Pero sa tingin mo kaya nakakatulong yun sa inyo? Sa tingin mo kaya natutulungan mo ang taong yun para magbago? Okay? Na para matutunan, na, matutunan niya yung totoong pagmamahal? Hindi. Okay? Ikaw, kailangan mo rin talagang isipin din ang sarili mo. Okay? Ang um, kailangan mo ma-realize na ang pagiging selfish para sa akin once in a while ay hindi naman masama. Okay? May mga times na hindi naman talaga yan masama. Selfish na siguro yung taw- tipong pagdating sa uh, kailangan ng isang tao ng tulong pero hindi mo siya tinutulungan, yan na, ah, masama yun. You're being selfish. Pero kung sa ganito ng sitwasyon, hindi naman masama yan. Isipin mo naman ang sarili mo. Okay? And uh, yung inaabuso ka na, lahat na lang ay uh, gusto ng lalaki gawin niya yung uh, yung ginagawa ng mag-asawa kahit hindi naman kayo kasal pa. You're being abused, okay? So, yun. Pero okay lang sa'yo kasi sabi mo, baka mawala pa siya. Baka wala ng ibang dumating. Eh, uh, love ko na siya eh. Eh, baka ganun eh. Oh, nakuha na niya ako. Tapos uh, wala na ibang makakagusto sa akin. Pag nalaman ng totoo, mga ganun mga kwento. Hindi yan totoo. Okay? Hayaan mo na yan. Hahayaan mo siya. <laughs> Kumawala ka na dyan. Umalis ka na dyan sa kanyang sitwasyon na ginagamit ka lang. Kasi ang totoong lalaki, hindi ka gagamitin. Okay? Sa anumang mga bagay. Yung mga previous ng mga videos ko, kung malalaman mo kung ginagamit ka lang na lalaki, panoorin nyo yun, ha? Connected. Lahat ng mga ginagawa kong videos, ang um, mga connected yan. Okay? So, kailangan mong uh, dumaan sa prosesong ganito. Okay? Realization. Ngayon, syempre, broken ka na. Ay, nako. Wala nang ibang darating sa akin. I'm so sad. Iiyak-iyak ka na sa tabi. Tapos po post-post ka na siya na kung ano-ano sa Facebook mo, ng mga sad-sad face, mga sad pictures. Tapos umiiyak-iyak, mga ganon. It's okay na malungkot. Pero it's not okay na malungkot na lang all the time. Okay? May, uh, mayroon naman kasing uh, sinasabing uh, blessing sa brokenness. Nabasa ko to, pero hindi ko pa to actually, napasadahan ko lang siya. Pero gusto ko siyang uh, i-share yung part nito. Uh, brokenness, uh, the heart God revives, according yan kay Nancy Leigh Demos. Uh, itong, ano to, um, author na to, ay siya rin ang gumawa nung libro na Lies uh, Women Believe or Young Women Believe. So yon dito, ang um, according to this book, meron kasing ano, uh, meron naman talagang uh, blessing sa brokenness. Kaya wag kang ma- masyadong malungkot. Okay? The blessing of brokenness. Ang broken person daw kasi ay uh, blessed. Okay? Bakit? Oh, broken na nga, blessed pa, pambihira. Ano ba yan? Okay. Brokenness brings blessedness. Okay? Sabi ni Jesus Christ, Blessed are the poor in spirit. Okay? Contrary yan to what we would expect. Brokenness is the pathway to blessing. Kailangan muna natin ah, ma-break, maging broken para ma-experience natin yung blessing. Okay, bakit? Ano ba yung mga blessings na dala ng uh, brokenness sa ating buhay? Isa dyan, mas si God drones near sa mga broken mga broken-hearted. Okay? Alam mo ba yung minention ko nung isang gabi na God is near to the broken-hearted? Totoo yan. Kaya minsan ba ano, nag-aisip ka na parang si God napakalayo. Parang God seems so far, 'di ba? Parang ganon. Um, di kaya parang uh, malayo lang siya sa pakiramdam mo kasi meron ka pang pride sa puso mo. Okay? Um, you're still resisting na na parang yung pride mo sa puso mo ay hindi mo matanggal-tanggal. Kaya sa tingin mo, si God ay malayo sa iyo. Alam mo ba, ayaw ni God kasi yung proud. Okay? Kailangan mong maging uh, uh, humility kasi ang importante, maging humble ka before Him. Uh, i-accept mo, i-aminin mo sa Kanya na God, hindi to kaya ko, hindi ko to kaya eh. Um, wala akong lakas, wala akong, wala akong kakayahan para i-fix ang sarili ko, i-heal ang sarili ko. Okay? So kung gusto mo maging ah, close kay God na sa panahon na you are broken, kailangan mo muna talagang ang um, magpakumbaba. Yun ang term doon. Natatandaan mo yung uh, ang kwento about the uh, prodigal son sa Bible. Yung uh, isang anak na pinamanahan na ng ama tapos siya ang ginastagastan lang niya yung pera niya kung saan saan, ang babae siya, kung ano-ano, mga ganun. Tapos uh, hanggat sa dumating sa punto na naubos yung pera niya, then uh, hanggat no, kumakain na lang siya ng mga pagkain ng baboy, uh, then na-realize niya yung pagkakamali niya, ano kaya kung bumalik, bumalik na kaya ako sa tatay ko? Tapos pero nahihiya siya kasi baka di na ako tanggapin niya. Parang ganoon kasi sa pagkakamali ko. Pero at least, di ba, ang dumating din sa point na talagang na-realize niya at uh, in-embrace niya yung ano, yung repentance. Nagrepent siya at uh, bumalik siya dun sa tatay niya. Alam mo ba, yung tatay niya talagang niyakap pa siya at uh, sinalubong pa siya ng yakap. Talagang very welcome, welcoming yung tatay. Ay, salamat, dumating ka, bumalik ka. Ganon tayo kay God, okay? Kailangan natin i-humble ang sarili natin before Him. Kasi kapag ganon, kapag may pride pa tayo, hmm, kaya ko to, pambira. Hmm, ano eh, Ayan ko to eh. Kumbaga wala naman sa noon eh. Nagka, nagkapera ako eh. Eh, nagkaroon ako ng trabaho ganito. Hindi ko siya kailangan. Tapos na-broken ka. Ah, tapos nagkagulo-gulo yung buhay mo. Nagkasira-sira. Nalungkot ka. Tapos, nandun pa rin yung pride mo. Hindi, hindi ka man lang makasay ng uh, prayer, maka, makahingi ng tulong, <laughs> Lord, hindi ko na kaya. Yung lagi mo inisip, hmm, kaya ko to. Yun. may pride ka. Kaya parang feeling mo ang layo ni God sa'yo tanggalin mong pride sa puso mo, bumalik ka sa Kanya, and you will feel the blessing. Ito, isa sa blessing na being broken ay yung mas mapapalapit ka sa Kanya. Okay? Then, after that, isa pa sa mga blessing ng pagiging broken ay yung uh, may bagong buhay ka na maibibigay sa'yo. Okay? Yung uh, tipong, uh, yun, since uh, na-realize mo na, nagkaroon ka na ng repentance, nag-sorry ka na, uh, forgive me Lord na sa mga uh, nagawa kong pagkakasala, Ayan, syempre, hindi ka naman papabayaan niya. Bibigyan ka ng uh, renewal. I-renew ka niya. Okay? So, parang kasi, kapag ganito ang ginawa natin, ang kailangan mo nating to die, ang, ang term kasi dyan is eh, um, die to self. Parang ganon. Um, to die means ano, i-let go mo lahat. Lahat. Pati yung pride mo, lahat ng mga dala-dala mo sa buhay. Okay? Yung mga plano mo, yung mga ganyan. Ang um, kasi kaakibat niya ng pride eh. Yung tipong, ah, na-achieve ko to kasi sa, da, sa sarili kong kakayahan. Hindi eh. Hindi ganun yung buhay eh. Kailangan mong uh, i-let down yan. Ibaba mo yan. And uh, saka sa pumunta sa kanya at tatanggapin ka niya. Then kapag ganun, ang sabi kasi, ang whoever, uh, I mean, he who loves uh, his life will lose it. And uh, he who hates his life in this world, ha, in this world, will keep it for eternal life. So kailangan natin, kasi yung world kasi, napaka-blinding ang world eh. Akala mo, yun na yun eh. Pero kapag ang love na love mo yung uh, gawin mo dito sa mundo, wala. Wala kang eternal life. Kasi kapag love na love mo yung uh, world, yung eternal life sa iyo wala. Sorry tayo dyan ang akala mo wala nang katapusan yung uh, kasaganahan mo sa mundo kasi ikaw ang pinakamagaling, attorney ka, eh, doktor ka, na, na, na-achieve mo yung uh, ang, kung ano ka ngayon dahil sa kakayahan mo. No, hindi yan totoo. Na-achieve mo yan without you knowing it na God ay ano, tinulungan ka ni God. So, i-accept mo yun at maging humble ka. Huwag masyadong mayabang. Kasi ang mga nagmamayabang ay ibinababa yan. Okay? So, yun kapag ganun ay, uh, syempre, yung mga blessings sinasabi ko. Marami pang mga blessing when you are broken. Now, sa pagiging broken kasi, nagkakaroon tayo ng uh, union sa Kanya. Nakaki- nakakaisa tayo sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng realization sa pagkakamali natin. Dati, wala tayong Diyos, di ba? Parang ang yabang natin. Tapos, nung binaba natin yung pride natin, tapos dumating, bumalik tayo sa Kanya, yung brokenness natin ay uh, yan yung uh, entrance sa bagong buhay. Okay? Nagbago tayo, binago tayo. Okay? So, yun ang dapat nating prosesong ang uh, dapat daanan. Now, bakit napakahirap minsan na uh, i-express natin yung uh, pag-worship natin sa Kanya, yung pag-appreciate, yung pag-worship, yung pag, uh, ano bang Tagalog worship? Yung pag, ano mo kay God, yung uh, i-exalt mo siya, na siya ang uh, the one ng buhay mo. Okay? Kasi syempre minsan, ang uh, meron tayong mga bubong ng ano, parang mga wall sa buhay natin. Uh, ang number one talaga dyan, sabi ko nga, balikan natin, yung pride. Hanggat sa nandyan ang pride sa buhay mo, okay, hindi ka, uh, wala kang humility sa buhay, hindi mo ma-experience yung pinaka-optimum blessing ni God sa buhay mo. Okay? Now, ngayon itong mga dinadaanan natin, di ba? Ang uh, syempre brokenness. Okay? Ang pinaka-true worship daw, sabi dito, ang brokenness and humility. Okay? Now, kapag nagrepentance ka na, kapag nagrepent ka na, nagsisi ka na ng mga kasalanan mo, uh, it will lead to forgiveness. Siyempre, nagrepent ka na eh. Oh Lord, sorry po. Ang um, naging ganito ako, kaya dumaan ako sa mga itong uh, pagkakamali, uh, maling desisyon sa buhay sorry Lord, di kitang inuna. Kasi, kasi ganito, kapag uh, nag-ano tayo ng uh, decision sa buhay, kailangan natin siyang i-ano, i-consult. Siya ang unahin natin. Siya ang nakakaalam eh. Tayo napaka-limited natin, hindi natin alam. Okay? Akala lang natin magaling tayo, pero we're not. Okay? Uh, hindi natin kaya yan without His help. Okay? So, first, repentance, it will lead to forgiveness. And yung forgiveness naman ay magpuproduce yan freedom. Freedom, kalayaan. Kalayaan sa ano? Sa guilt yung mga ginawa mong uh, kalaswaan sa buhay. Guilt yun. Okay? Yung bondage mo, hindi ka makaalis-alis. Lagi ka pang nag-premarital ah, uh, sex. Mga ganon. Bondage yan. Um, yan, mga guilt yan. So, papatawarin ka kapag ikaw ay uh, humingi ng uh, tawad sa kanya. So, i- if-free ka doon sa ganon. Kapag pinatawad ka na, it will lead to freedom. Kapag naka-free ka na, okay? Ang forgiveness kasi, ma experience mo yung greater love ni God. Okay, yung supernatural love talaga, yung kakaibang love. Kapag uh, feeling mo na parang, ah, hindi ako lovable kasi masyado ako makasalanan. Nahihiya ka eh. Nahihiya ka sa kanya. Pero hindi, wag mong isipin yon. Hinihintay ka lang niyang bumalik sa kanya. Yung parang prodigal son. Yung, uh, yung tatay, sobrang naghintay sa kanyang anak na naging suwail. Tapos nung dumating, niyakap niya talaga at uh, sinalubong niya ng yakap. Ganun lang naman yon ang buhay natin. Ganun si God sa atin. Hinihintay lang niya tayong bumalik sa Kanya. Okay? And after that, kapag ganun, isa sa mga blessing niyan ay you will be able to, ano, uh, able to be used by God. Siyempre, kagaya ko, na dumaan ako sa mga ganyan before, uh, naging subail ako, naging uh, masama akong tao kung ano-ano mga ginawa ko noon. Uh, marami akong uh, na, na, naloko, napaasa. Ngayon, nagkaroon ako ng realization na patawad ako. Mararamdaman mo naman na pinatawad ka kasi mafe-feel mo yun eh, ang gaan ng buhay. Okay, napaka-renewed na parang, wow, I'm a new person. Okay? Ah, kapag tinanggap mo si Christ sa buhay mo talaga, you will be renewed and you're a new person. Hindi ka na, yung the oldest is gone. Wala na yun. Okay? And uh, lalo pa kapag uh, lagi mong uh, yung relationship mo sa kanya ay uh, panatilihin mo, lagi kang bago every day. Yun. At saka yung uh, kasalanan, yung uh, tipong yung bandage mo noon, mahihirapan nang bumalik sa iyo kasi meron ka ng kinakapitang malakas. Okay. Yan yung mga blessing ng pagiging broken. Ilan lang to, kumbaga. Uh, si God kasi, ginagamit niya yung mga taong broken. Okay? I believe na ako ay being used. And I ask him to use me. Kasi sabi ko nga uh, in the past, nung uh, ako ay uh, akala ko ay mamamatay na ako at talagang alam ng mga doktor na <laughs> munti ka na ako. Um, nung nagpray ako, sabi ko nga, uh, bigyan ako another chance. Then kung mayroon pa akong dapat gawin, uh, give me an extension and uh, take me to where you want me to be. Um, di ko alam kung ano yun. Basta Bahala na siya kung ano man yun. Then, uh, I ask him to uh, ano, use me kung ano man yung gusto mong pagawa sa akin. Now, I know I'm being used kasi I'm, nandito ako sa harapan niyo ngayon. At uh, kung hindi ko inalaw na gamitin niya ako, hindi niyo ako makikilala. Hindi niyo ma-realize yung mga pagkakamali niyo kasi walang Ronaldo at walang Hugot Red yung nagsasa- nagsasabi sa inyo ngayon. Di ba? So, ganun yun. Connected lahat yan. Si God kasi sa sobrang pagmamahal natin uh, niya sa atin, pagmamahal niya sa iyo, nililid ka talaga sa mga tamang tao. Okay? Yung mga taong nagsasabi sa iyo ng tama, na dati noon ay uh, <laughs> binabaliwala mo lang kasi akala mo ay tama yung decision mo, siya yung talang mahal mo, ah, nagmamakalan kami, mga ganon. Eh, bahala kayo, ingit lang kayo, mga ganon. Pero hindi mo alam na ginagamit na ni God yung mga taong yun para pagsabihan ka. Ngayon, nandito ka na sa harapan ng cellphone mo at kinakausap kita eto na, nangungusap si God sa'yo na just come back. Bumalik ka lang sa Kanya. Pray. Repent. Okay? Lord, sorry. Kung pa nag-iiyak mo, alam mo, iniyak ko yun eh. Sobra. Sobrang iniyak ko yun. And when you pray, don't forget, ah, go to your room, lock your room, and you pray. Huwag kang mag-pray na marami nakakapanood kasi ayaw ni God yan. Mas gusto ni God yung kayong dalawa lang nag-uusap, kayong dalawa lang ang uh, walang ibang nakakita. Okay, that's the right uh, way of praying. Okay? Uh, lock your door para walang uh, ano, istorbo. Okay. Talk to him directly. Hindi na yung kung ano-ano may mga sinasabing paulit-ulit. Ah, ayaw ni God yung mga paulit-ulit na mga panalangin. Hindi kayong mga pagano na uh, sa tingin nila ay kailangan ulit-ulitin para marinig siya alam mo ba si God, hindi mo pa sinasabi, alam na niya kung anong gusto mong sabihin. Okay? Alam na niya kung yung hinihingi mo. Gusto lang naman niya ay ihingiin mo sa kanya. Sabihin mo. Yun ang gusto niya. Kasi in that way, nakikita niya na ikaw ay talaga nagtitiwala sa kanya. Yun, yun lang naman ang pinaka-sikreto niyan. Kailangan mong dapat gawin. Umpisahan mo na ngayon. Huwag kang mahiyang bumalik sa kanya. Okay? Lahat tayo, sino bang hindi nagkasala? Di ba? Lahat tayo nagkasala. Kaya huwag ka mahiya. Tsaka kapag ganun, pag na-receive mo na yung blessing, yung forgiveness, yung freedom, tsaka yung uh, true love, yun, yung love, yung sinasabi ko, makikita mo, mas uh, malalaman mo, makikita mo sarili mo na, ah, okay lang pala na hindi ako sa ganitong relationship uh, ah, dati-rate ay uh, pinipigilan ko pang uh, magkahiwalay kaming dalawa kasi akala ko ito na talaga talagang the best sa akin eh. Uh, kahit na masama na yung pakiramdam ko, pinipilit ko pa rin kasi ayaw kong uh, ah, aminin sarili ko na may mali, ayaw kong uh, ah, mag-isa. Pero kapag ikaw ay nagkaroon na ng God, relationship sa Kanya, ha? Ang gusto ko sa God, hindi naman religion eh. Relationship. Yung parang siya ang kaibigan mo, siya ang tatay mo, siya ang asawa mo, siya ang lahat mo. Siya ang unahin mo. Kapag inuna mo siya, hindi ka ihihuli niya. You will never be last So yun yun. That's the secret of a happy life. Umpisan nyo yan. Then after that, kapag na-experience mo yan sa buhay mo, i-share mo yan sa ibang tao. Okay? Para naman, ikaw naman ang magamit ni God sa taong yon. And God will lead you to that person, whoever he is, kung sino man siya. Alam na, alam, bahala na si God kung sino man yan. Okay? So, huwag ka mahiya na i-ano mo, sabihin mo, mag-testify ka na nangyari sa'yo para mas ma-feel ng tao, ay, o oh nga pala, no? Hindi lang pala ako ang dumaraan sa ganito. Meron din pala. Then, uh, ah, i mo siya sa tamang dapat gawin. And mas ibibless ka ni God. Kasi sa obedience kasi, i-bless tayo. Kapag tayo nagiging disobedient, gumagawa tayo ng mga masama at uh, pinipilit pa natin gawin yung mga na alam mo namang masama. Alam mo naman na may asawa na, eh, nakikipag-relasyon ah, uh, ka pa. Alam mo naman na uh, masama na yun bilang isang uh, ah, boyfriend-girlfriend. Ginagawa nyo pa. Hmm, mga ganun. Kumbaga, dinajustify mo yung pagkakamali mo. Wala, yung blessing malayo talaga sa'yo. Kaya feeling mo parang ang layo ni God. Kasi nandun pa rin ikaw sa pagkakasala. Pero kapag once natanggalin mo yan at bumalik ka sa Kanya, i go mo, tanggalin mo lahat ng mga ginagawa mo ng pagkakamali, may experience mo ang sobrang sayang buhay. Pagkagising mo, laging magaan ang buhay. Alam mo, kahit na kailangan trabaho, pero alam mo na magaan. Magaan talaga. Then, uh, kapag na once na mag, uh, Lord, <laughs> ano, kailangan namin ganyan. Ang bilis, ang bilis ng response niya kasi mahal ka niya eh. Yun, tipong uh, yung, wow, andyan na kagad. Ganun. Minsan nga, uh, ako, uh, nagugulat na lang ako sa ano pagkagising ko nandiyan na yung uh, yung pray uh, yung pinagpray ko. Ganun 'yon. So yun, ang um, wag na nating ano, wag na nating tigasan ang puso natin kasi doon tayo napapahamak. Yung mga matitigas ang puso, matitigas ang ulo, yan ang uh, sobrang hirap ng buhay ang dinadalas na So wala naman ano, wala naman kaso yung maging ano ka uh, humble ka kasi may mga kilala kasi ako na hmm, parang ano, ayaw niya talagang magano, magpakumbaba. Uh, eh, pra, pra, praise the Lord, praise the Lord. Kalokohan niya yan. Ganon, may narinig akong ganyan. Nawa ko para sa kanya kasi hindi niya alam na ano, na darating at darating ang panahon na haharapin niya ang judgment. In judgment day, hindi natin alam kung kailan. Once you die, next is judgment. Okay? Hindi totoo yun na pag namatay ka, eh, kailangan mo pang ah, maglakad-lakad ng 40 days. <laughs> That's not true. Wala yan sa ano, wala yan sa Bible. Okay? Kapag namatay ka, next is judgment. Okay? So yun, kaya wag na nating hintayin pa na kapag kaharap mo na siya at patay ka na, sasabihin ni God, oh, itong ginawa mo, oh, dito ka, sorry, sorry ka. Wala, hindi ka pwedeng ano. Sabi nga doon na, uh, why do you call me Lord, Lord, Lord, and you're not doing yung ano, yung dapat na dapat mong gawin. 'Di ba? Wala yun. Tumatawag ka na napakahuli na. Sayang yung panahon. Habang may pag-asa pa, habang nandito ka pa, buhay ka pa, humihinga ka pa. Okay, gawin mo na yung dapat. Huwag mo nang ipagpabukas pa yan. After this uh, video, you start. Okay? Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Okay? So may mga tanong kayo sa akin. Okay, um, basahin ko lang muna yung mga nandito. Pas- pasensya na, sobra ako madaldal. Okay lang ba? <laughs> And sana may natutunan kayo. At yung uh, nagpadala ng message dito, sana ay uh, mag-let go ka na dyan sa relationship na yan, ha? Uh, hindi yan ang totoong pagmamahal. Kung gusto yung malaman yung uh, true love, okay? Uh, yun nga, yung uh, sinabi ko kanina, try to open the Bible, ha? Basahin niyo yun. 1 Corinthians uh, 13 verses 4 to 7. At uh, may video ako about uh, pecking love. Uy, sobra ko kayong na-appreciate at nakikinig kayo sa akin. At nandiyan kayo lagi. Ha? At hinihintay niyo talaga mag-live ako. Kahit nga naputol, bumabalik pa kayo. Okay? By the way, pasensya na kung paulit-ulit man minsan ang mga teaching na sinasabi ko um, may mga tao kasing uh, kailangan ulit-ulitin. May mga taong nakaka-join lang na ngayon lang nila napakinggan. Okay? So, yun. Uh, sana um, mag-sync in sa ating lahat yan. At uh, let me know kapag na-experience niya yung sinasabi kong happiness and uh, being content sa buhay, share nyo sa akin para naman na uh, ayun, mapag-usapan natin yan. Basta ito pa, isa pang uh, video about uh, being content in life. Hanapin niyo yung Bakit Walang Forever. Okay. May, may mga tao dito na napanood na daw halos lahat ng videos ko. Thank you so much. Yung mga iba, hindi pa, panoorin nyo. Balik kayo doon. Yung uh, uh, late 2016 ng mga videos ko. May mga makukuha din kayo doon. Okay? Uh, I know di madaling gawin pero kung isipin mo na lang ang mga anak mo, focus to them. Yun, tama ka dyan, Marilyn. Focus ka na lang sa anak mo. Kasi ang uh, importante naman kasi, syempre, yung uh, pag uh, mo sa mga anak mo, kailangan nila yon di ba? Uh, ang mga anak, ang bilis kayang lumaki. Makita mo yan, mga dalagat binata na yan. Tapos uh, yung time na kailangan mo silang makasama ay lumipas na. Tapos hindi mo na sila, kung kailan ka naman ay uh, bumalik sa kanila, ay yun naman yung time na sila naman ay uh, malayo na sa iyo kasi nasa ibang lugar na, nag-aaral, mga ganun. Okay, kaya habang may pagkakataon at nandiyan pa sila sa iyo, ay uh, ah, wag mong uh, sayangin ang mga moments na yan. Glad you're back. Yes, I'm I'm glad. <laughs> Janice, thank you so much. Single ka pa, DJ? Yep, I am. Uh, <laughs> Janet, Beng Liwanag, ako po DJ Ron, okay lang na single life. Yes, okay ang single life. Okay. Then, kung talagang ibibigay naman sa atin ni God yung talagang the best para sa atin, okay, no, why not? Diba? Ask mo sa Kanya na, Lord, bigyan ko ng uh, yung talagang the best para sa akin. Yung uh, uunahin ikaw, hindi ako. Okay? Ladies, wag yung una, wag yung wag kayong ma-fall sa lalaking walang relationship kay God. Kasi hindi yan makakapagbigay sa inyo ng true love eh eh, relationship pa nga lang kay God wala na, sa'yo pa kaya? Yun ang lagi niyong isipin. Okay? Kaya huwag magmadali. Ipagdasal yan at si God ang maghahanap para sa'yo. Si, si God na bahala ng love life mo. Okay? Hindi ikaw ang bahala dyan. Hayaan mo siya. Okay, tama ka DJ Ron. Masarap ang single life at wala ka pang maging problema. Ang uh, galing mo tala DJ, may natutunan ako. <laughs> Magaling si God. Si God yun eh. Uh, si God ang nangungusap sa atin. Sabi ko nga, I ask Him to use me and I strongly believe that He is using me. Hindi ito galing sa akin. Although may mga experiences ako pagdating dyan, pero yung teaching na yan, galing yan sa Kanya. Hindi yan galing sa aking sariling ano, salita. Uh, paano mag-let go? Ooh, how, to let go? Ayun, panoorin mo yung mabilis na paraan ng pag-move on. Dev, punta ka ng uh, YouTube. right? Uh, sabi ni Maricel Sarco, Dublin, Hi DJ Ron, buo na naman ang araw ko kasi narinig ko naman ang voice mo at mga advice mo. Thumbs up, talaga sa'yo. Pa-shoutout naman sa boyfriend ko. Happy fifth month sa Uy! Hi! <laughs> Ang sweet naman. Mark Noel Season. I love you. Till the end. Thank you, Lord, for everything. Watching here in Riyadh. Ayan. God bless you both, Maricel. At uh, kapag uh, ah, si God ang sa gitna ng relationship, mas magiging matatag yan. Okay? So, huwag kakalimutan. Huwag iisa-chapwera si God. Kasi meron akong uh, vlog. Ayan. Ang um, meron akong uh, sinulat doon about uh, yung reason kung bakit hindi naging matag- matagumpay yung mga previous uh, relationship ko. Kasi number one talaga, wala talaga si God sa relationship namin. Kaya talagang bumagsak. Okay? Nakalimutan namin na kailangan namin talagang igit na siya. Siya ang mag-control ng aming relationship. Kaya ganun, pares kami hindi naging matagumpay sa relationship namin. Totoo yan, DJ Ron. Naranasan ko yan kinabukasan na wala lahat ng sakit at bigat na nararamdaman ko, o di ba? At maging, magiging feeling happy ka pagkatapos kaya God is good all the time. Alam mo ba, nung time na ako ay uh, uh, talagang nag-pray sabi ko pa, pumasok ko sa room ko, tapos uh, ah, lumuda ako. Tapos talagang nilet go ko lahat ng sakit. Sobrang sakit. Sobrang, uh, yung lahat. Iniya ko yon Sabi ko, Lord, tanggalin mo to, Lord. Hindi ko kaya. Sobrang, ano, masakit sa pakiramdam. Parang, uh, parang lagi na lang maano, lagi na lang malungkot Lagi na lang. Everyday gusto kong ma, ma, ma gusto kong mabuhay ng ano, yung magpagagising mo na oh, hindi ka agad lungkot ng uh, ah, nafi-feel ko. Ayoko noon. Parang ganun, Lord. Yung ganun, humihingi ako sa kanya ng tulong. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Mga ganyan. Gawin niyo yan. Gawin niyo yan. Kapag once na ma, para bang ano, para bang paso, tapos nandito lahat sa loob yung ano, yung uh, sama ng loob mo sa yung bigat ng nararamdaman mo. Tapos once na Mm-hmm. itapon mo siya, gumaan yung baso. Ganun yun. Ganun ang mararamdaman mo talaga. At ifi-feel ka ng panibagong content ng baso mo. Yung kailangan ng buhay mo. Yan ang mga kwento-kwento pero meron yan ano, meron yan logic, okay? So gawin niyo yan. Huwag kayong mahiya. Bang mabilis uh, akong magpatawad maganda nga yan eh. Mas maganda yan ng mabilis tayong patawad kasi wala naman ibang tinutulungan natin kapag tayo ay nagpapatawad kundi sarili natin. Kini-free natin yung sarili natin sa mabigat na nararamdaman ng hindi pagpapatawad. Kaya ang tinutulungan natin yung sarili natin. Okay? Pagkatawarin mo na siya, let go mo na yan, tanggapin mo na lang yung uh, nangyari sa inyo. Uh, ah, wag ka nang uh, ah, wag ka nang bumalik pa dun sa ano sa sa nakaraan. Kasi yun lang naman ang nagpapabigat sa iyo eh. Kumbaga, kapag binabalik-balikan mo pa yun, wala. Oh, okay ka na ngayon. Tapos the following day, binalikan mo na naman yung uh, problema mo. So, nalungkot ka na naman. Di ba? I-let go mo na. Huwag mo nang balik-balikan. Sabi ko nga dun sa post ko last time na uh, accept what is, okay? And let go what was. I-accept mo kung ano ngayon at i-let go mo na kung ano yung nakaraan. And you will feel better. Alright? Ako si Netsky. Okay, Teacher Ron. Uh, now alam ko na. I-let go ko na siya. Yes! Thank God. And uh, Rain Vilmont, Bible verse po, 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Tama po ba? Yes. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, It is not proud. It does not dishonor others. It is not uh, self seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ayun, ang ganda, di ba? Lagay nyo yan sa, ano, sa, sa notebook nyo at lagay nyo yung uh, tignan para ma-remind kayo lagi ng totoong love na dinefine ni God sa atin, para sa atin. Kaya thank you so much sa lahat ng mga advice mo, DJ Ron. God bless you always. God bless you too. Lahat kayo. I'm always praying sa lahat ng mga nanonood ng Hugot Radio. Lagi kayong kasama sa sa panang- panalangin ko every night, every day. Okay, Vicky Oblima Alcantara, thank you sa advice. Kahit hindi man kayo, ko kayo kilala in person, at uh, mahirap akong uh, ah, mag-alala ah, uh, ng mga pangalan pero na-familiarize ko na rin yung iba dito. Yung mga nandito at nanonood, pati rin yung mga manonood dito sa replay, maraming salamat. Pinagdarasal ko kayo lagi. Okay? And uh, tulungan na mo rin ang sarili mo. You pray for yourself then. Pray din sa Kanya. Okay? Para lahat tayo ay uh, nagdarasal. Okay, Saito Edit uh, from Japan. Kamusta naman si Japan? Sabi niya, eh, may problem, I mean, may bagyo daw. Wafunog, napanood ko ang lahat ng iyong video vlogs. Doon pa tabi since I've joined your page, all good. Bravo! Si Francia. Isa to sa mga naunang ano, uh, followers ng Hugot Radio sa France. Maraming salamat. Uh, Marivic, uh, Tuanson Kui, Kuya, Kuya Ong, Ong, yan ang apelido namin kasi Chinese kami. Watching from Taiwan. Maraming salamat. Thank God at hindi kami binagyong malupit. Uy, buti naman. Umulan at may hangin but not too strong sa ibang lugar. Grabe. Alam mo, yung Japan, kailangan natin pagdasal ng Japan na magkaroon sila ng ano, ng uh, parang, yun ka, realization. Kasi we all know, uh, ang Japan kasi, hindi talaga siya, ano, alam to ng mga taga-Japan, ang more on ano sila, Shinto and uh, Buddhism ang Japan. Okay? Ang Kristiyano sa Japan, napaka ano lang, 0.7% lang ang alam ko eh. Napakaliit. So, dito, um, hindi ko sinasabi ang sasama ng mga Hapon. No. <laughs> Wala akong sinasabing ganon. What I mean is, kailangan nilang uh, magkaroon ng uh, realization na mas makilala nila yung true God. True God kung sino talaga yung totoong Diyos natin. Pagdasal natin, may mga tao dyan sa Japan na ano, mga naniniwala talaga, mga believers. At paunti-unti ay nasishare nila yung mga taong mga nandyan, yung mga naniniwala sa mga mga Buddha, Buddhist, uh, Shinto. Um, kasi yung world religion kasi yan eh. Uh, mga isa sa mga naunang mga paniniwala ng mga tao. Okay? So, nag-worship sila sa mga uh, gods, kung ano man mga gods yan. Mga ancestor nila, ganun lang kasi ang ginagawa. Ngayon, ang ako naniniwala na ang mga calamity natin dito sa world ay uh, it's still ano, parang way pa rin 'yan na parang magkaroon ng niyayanig eh. Uy, uy, gumising ka, parang ganon. Ganon ang na, ano, parang interpretation ko diyan. Eh, hindi ibig sabihin na dahil ang sasama nyo, okay? Dapat mamatay kayo, no? ginigising lang, niyayanig lang. Alam mo ba, earthquake, uh, mga bagyo, mga ganun. Pagyayanig yan sa atin. Tingnan mo, kapag may bagyo, nakakapagdasal ka, di ba? Naiisipan mo magdasal kasi, <laughs> hey Lord, yung bahay namin, hey Lord, nakakatakot. Ganon. So, ano yan, talagang uh, dadaanan natin yan. Ngayon, kapag uh, dumaan tayo sa mga ganyan na pag-shake ah, uh, talaga ni God, ble, binibless tayo. Mahal tayo eh. Oh, kumbaga niyayanig tayo. Uy, uy, uy, uy, gumising ka. Ito, ito, ito. Nandito ako. Ako yung totoong Diyos. Akong dapat nasambahin mo. Mga ganon. So, kaya ganon. Uh, mga kalamiting yan. Pag-pray natin sila, ha? Yung mga taga, mga sa Japan, dito sa baba pa nga, sa, sa may Southeast eh, Asia, may mga earthquakes din ang nararamdaman. So, yun kailangan lang talaga natin kasi darating panahon, darating talaga ang panahon na lahat ng tao ay dapat makakilala kay God. Once na lahat na ng tao sa kasulok-sulukan ng mundo, pati yung mga tribong yan, yung mga hindi pa naaabot ng mga missionaries, yung mga hindi pa nakakakilala kay Christ, na siya talaga ang way to salvation, na siya talaga ang way Uh, sabi kasi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangan mo talagang dumaan kay Jesus Christ para makapunta ka kay Father God. Okay? So, kailangan natin yan ipagsabi. Um, at once na lahat na ng tao nakarinig niyan, alam nyo ba, the end will come. Hindi ko sinasabi yan. Nasa Bible yan. Do you want me to uh, basahin ko? Wait lang uh, ah, para, para masabi niyo hindi ko gawa-gawa ang mga kwentong yan. Kasi hindi naman talaga 'to gawa-gawa. Okay, kasi lahat tayo nag-iisip, uy, kailan kaya yung end of the world? Kailan kaya matatapos yung mundo? Okay, eto. Side, uh, side story lang tayo. Kasi gusto ko lang man i-share to sa inyo. Sabi sa Matthew 24 verse 14, And the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Matthew 24 verse 14. So, lahat muna ng tao, yung gospel ay makarinig. Gospel of the kingdom. Tungkol, uh, pag sinabi kasi yung gospel, yung ano, yung uh, that you are, uh, you will be saved. Okay? Uh, na ikaw ay uh, masasave through Jesus Christ. Okay? na lahat tayo ay uh, nagkasala, nagkaroon tayo ng disconnection kay God dahil tayo ay makasalanan. And wala tayong kakayahan na i-save ang ating sarili. Kaya gumawa ng paraan si God sa sobrang pagmamahal ni God sa atin. Kasi wala tayong kakayahan eh. So sobrang pagmamahal niya sa atin, gumawa siya ng way para ma-save tayo. Okay? Gumawa siya, then Jesus came. Okay? So uh, through Mary. Ngayon, si Jesus Christ lang talaga yung lamb na walang kasalanan at may kakayahang magbayad ng ating mga pagkakasala. Siya lang. Kasi ang kasalanan, once we die, the sin kasi, sin, uh, for the wages of sin, ang kabayaran sa kasalanan natin ay kamatayan. So kaya once we die, hindi na tayo mabubuhay kasi makasalanan tayo. But, ito yon Kapag tinanggap mo si Christ, kasi siya na yung talagang uh, umako ng kasalanan natin. Kasi sabi niya, nung namatay siya, before na, na natapos yung hininga niya, sabi niya, it is finished. Tapos na, bayad na. Bayad na, wala ka nang babayaran. Binayaran na yung utang mo. Parang ganon. So, kaya ang gagawin mo na lang, tanggapin mo si Christ sa buhay mo. Okay? At siya na ang, uh, ano mo, ang, uh, siya na ang way mo papunta sa salvation. Kaya noon, ngayon, iyan ang gospel. And kapag ang gospel na yan ay mas spread na in the whole world bilang testimony sa lahat ng nation. Pag sinabing nation, hindi yung mga country ha. Nation, yung mga group of people, uh, mga itas, mga kung ano, yung mga yung mga tribo-tribo, yung mga nation yan eh, mga group of people. Kapag nakarinig na sila, okay? Siyempre, that's, pag may nakarinig na doon, isi-share nila sa kapwa nila. So kapag lahat na ng tao nakarinig na ng gospel sa kasulok-sulukan ng mundo, the end will come. Ay, sabi, sabi ng iba, ay, matagal pa yon hmm, Kayang-kaya pa. Kumbaga, ay, let's go out and be merry and be happy. Let's drink to that. Hmm. Tara, mag-inuman tayo. Magpakasasa tayo sa buhay. Ay, matagal pa yung end of the world yan. Kalokohan. Sorry. Sorry to tell you. Alam nyo ba, may mga grupo na nagsasabi na it is really possible. May mga tao nang napunta na dun sa mga kasulok-sulukan And in fact, kahit nga sa China na napaka-stricto, may mga missionary nang nakaka-penetrate. Kung makita nyo sa Facebook, ha, may mga underground people na nag-worship talaga kay Christ, kay God. At yung mga taong yun talaga, mga Chinese talaga sila. At uh, yung mga sa Russia mayroon, sa North Korea mayroon, yung mga mga country na hindi naniniwala kay God, may mga Christian na. Kaya very possible na darating talaga ang oras, hindi, ma, hindi na malalayo, hindi na magtatagal, na lahat ng tao sa buong mundo ay makakarinig na ng gospel ni Christ. Okay? Gospel ni God. Okay? Na sinasabi ditong gospel of the kingdom na na mapipreach na sa lahat ng tao. So dapat, ngayon pa lang na nakarinig na kayo, tanggapin nyo na yan. Huwag nang masyado matigas ang ulo. Okay? Uh, magpakumbaba na tayo. Just change our ways kasi hindi mo alam, ah, baka once, isang, isang oras na lang, na, isang araw na lang pagkagising mo, lahat na pala nakarinig. The end will come. What will happen? Babalik siya for the second coming, Judgment Day. And kapag bumalik siya, wala ka na wala ka ng uh, chance to change kasi nandiyan na siya. Hindi na yung tipong, ay, andiyan na siya, ay, magbabago na ako. Hindi, wala na, tapos na. Kumbaga, inabot mo na yung ano, inabot mo na yung expiration date wala ka ng chance. So habang wala pa siya, magbago na tayo. Okay? And uh, hindi naman ibig sabihin <laughs> ganito kasi yan. Ay, masyado ng ano, masyado ng asiron, masyado ng mga ano, matino, ng ano, wala ng kasalanan. No! Di totoo yun. I still ano, commit sins. But ito yun, ang kaibahan ng walang Diyos sa buhay. Kapag walang Diyos sa buhay, wala kang pakundangan, wala kang pagsisisi pagka, sa pagkakamali mo. Pero kapag may Diyos ka na, once na, na nagawa mo na siya, right away, hihingi ka ng forgiveness sa Kanya. Minsan nga, gagawin mo pa lang, meron ng Holy Spirit na nagsasabi sa iyo, oy, mali yan, huwag mo nang gawin yan. Ngayon, nilalayo ka na niya. Then, yun. Kumbaga, we are not uh, going to be sinless. Kapag tinanggap mo si God, si Christ sa buhay mo, hindi ka magiging sinless na wala ka ng kasalanan. Pagkagising mo, everyday na lang, hindi ka na nagkakasala. No, we just sin less. Two words, sin less. Nababawasan ang kasalanan. Hindi yung sinless na one word na wala ka ng kasalanan. Okay? Kasi tayo ay talagang, we're not perfect. Only God si Jesus Christ lang ang nabuhay dito sa, sa mundo na walang kasalanan. Okay? Kaya nga siya yung siya lang yung capable talagang magbayad ng uh, ano natin, pagkakasala. Kasi alam mo ba yung panahon, uh, yung mga offering, uh, kinukuha nila yung lamb na yung first, yung pinakamagandang pinakamagandang lamb sa lahat ng uh, anak. <laughs> Parang ganun. Tapos uh, i-offer nila yon kay God. Susunugin, tapos uh, yung usok, para makapunta sa langit. Ayun. Tapos uh, saka sila mapapatawad. Mga ganun, yung, yung, yung dugo yun, mga ritual kasi yun eh. Yung dugo ng uh, offering nila, yun ang makakapagpatawad ng kanilang kasalanan. Yun ang mga uh, ginagawa ng mga panahon. Ngayon, sa ang ginawa ni God, since uh, tayo ay mga makasalanan, kailangan talaga ng magbabayad din sa atin para sa atin. Sino yung lamb na yon? hindi naman yung lang na uh, animal. Kailangan talaga ng someone, tao, na magbabayad nun. Si Christ na yon. Si Christ kasi 100% human, 100% God. So, siya lang talaga may capability na gawin yon. Okay? So yun, nung nagawa na yon, it is finished, tapos na, bayad na, wala ka ng problema. Okay? All you need to do is just accept Him as your Lord and Savior. And you will be fine. And uh, everyday of your life, kasama mo na siya, may relationship na kayo, nag-guide ka na sa dapat mong gawin, natuturuan ka na o ng ano dapat mong i-decide sa, sa buhay mo, nalalayo ka na sa mga masamang relationship, na distinguish mo na kung alin ang totoong tao sa iyo, yung mga taong ginagamit ka lang, ganoon kasi meron ka ng ano, may Holy Spirit na ang um, nag-guide iyo. Noon, wala pa siya, yung Holy Spirit, lagi tayo nagkakamali kasi wala. Masyado pa tayong nasa dilim. Yan ang gospel. Now, uh, na-share ko lang ito sa inyo kasi para naman malaman nyo na hindi gawa-gawa ng mga pelikula ang end of the world. Okay? It is true. It will come. Hindi natin alam. Nobody knows, only God knows. Even the angels, hindi nila alam kung kailan. Only God knows. Kaya nga, si God ay ano, napaka <sighs> sobrang bait niya. No? Ang anytime kung i-decide niya bumalik siya ngayon ng ngayon mismo, gugustuhin niya Di ba? Kakakaya niyang gawin yon Pero since sa sobrang mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng extension. Binibigyan niya tayo ng chance to uh, change our ways. Magbago ka na. O hindi ka pa nakapagbago. Magbago ka na ngayon. Parang ganon. Masyado niyang ini-extend. Eh kung, kung siya ang God na hindi masyadong mapagmahal at uh, masyadong uh, yung tipong, ah, sige na nga, babalik na ako. Ito na ako. Bahala na kayo. Yung mga hindi nagbago, sorry, dito na kayo hindi eh, ini-extend pa rin eh. Kaya wag nating uh, masyadong ano, sayangin yung extension na binibigay sa atin. Okay? Ayun, pasalamat kayo kay Lord na nagkakilala-kilala tayo at naintindihan nyo yung kinukwento kong to. Okay? Kasi alam ko mostly marami dito, kahit noon hindi ko rin to alam eh. Wala din akong alam nito. Nung uh, pinag, uh, nagkaroon din naman sa akin isang tao na nag-teach nito hanggat sa pinag-aralan ko na doon, nagdumaan ako sa mga mga pagsusulit, uh, susulit, mga pagtuturo ayun, kailangan ko rin i-share sa inyo. Ayoko naman suluhin yun. Masyado ko namang selfish niyan. Para lahat tayo ay uh, magkita-kita doon kung, uh, kung saan, uh, kung kailan man tayo ay uh, matapos na yung ano natin dito. Okay? So, yun, nakakatuwa kayang uh, isipin na pagdating ng panahon, lahat tayo ay masasave. Um, ang pangit kasi kapag uh, hindi ka na save, wala na yun eh. Eternal fire, eternal, eternal suffering, wala kang eternal life na napakaganda. Uh, gusto niyo yon? Ako ayoko. Sige kayo. <laughs> okay, sige. Basahin ko yung iba dito. Um, uh, Eds, uh, Dichi, sampal sa akin to. Okay lang yan. At least uh, na ano tayo, nagising tayo. Di ba? Okay lang yan. Lahat naman tayo nasampal ng katotohanan. Ako noon eh. Uh, sobrang sampal. Kaliwat kanan pa. At isang tadyak pa. <laughs> Thanks DJ uh, DJ Ron watching from Chile, South America. May natutunan naman ako. Till next topic again. Sana huwag kayong magsawa ah, kasi ang um, habang nandito ako, probably magiging mas uh, deeper ang uh, teaching ko sa inyo. Paunti-unti lang, okay? Pero 'yun ang pinaka-importante doon, okay? Yung uh, about uh, repentance, okay? And accepting Christ as your Lord and Savior. Okay. And the rest, uh, mas go deeper tayo. So, mga susunod pa, marami pa tayong panahong pagsasama. Devregs, God bless you po, DJ. Sa panonood ko sa inyo, mas na-enlighten ang isip ko. Watching po from Hong Kong, Bicolanang Gala. <laughs> Bakit nasa hanggang ngayon? Nasa Hong Kong. Okay. So, Bicolana ako pala. Wow naman. Saan ka sa Bicol? Eh, si Francia, Bicolana din to. Ay sus, ang pag-ibig, hindi tabi iyan hinahanap Iyan ay kusang dumarating ng hindi inaasahan. And I do believe in that way. Bakit? Kasi kailangang hanapin pa, oh. Uh, just wait kay God kasi siya ang magbibigay ng destination mong tama ka na nga naman dyan, Franz. Uh, huwag tayo mabuhay sa nakaraan. Uy, tama yan. Okay? Bagkus mabuhay tayo sa hinaharap ng positibo at may ligaya sa buhay. Tama yan. Uh, thanks po DJ sa lahat ng advice. We learned so much from you. God bless you. And Riyadh. Pagdasal niyo lang lagi ako, ha? Kasi may mga masama akong nararamdaman eh. But <laughs> anyway, okay, um, I'm, I'm gonna pray for you and please pray for me too, okay? And my family. Nga pala, um, since uh, you already accepted Christ in your life, di ba? As your Lord and Savior, siya na ang uh, the one mo, okay? Para mas ma-improve mo pa ang uh, yung uh, relationship mo sa Kanya, find uh, a group of people na ang yung same ang inyong ano um, goal okay like uh, find a uh, good church na makapag-guide sa iyo i suggest na ang una ano maging uh, maingat ka sa pagpili niya yung church na bible believing church ha hindi yung church na uh, may sariling uh, libro na ginawa nila at yung Bible ay iniitsapwera na nila. Iba yon Okay? Kasi walang ibang dapat nating ano, ang uh, sundin kundi yung Bible. Hindi yung ginawa lang ng tao tapos yung Bible wala na. So Bible believing church ang dapat nating hanapin para di tayo ma ano, mawala sa landas. Yung pinost ko nga the other night, yung uh, exact interpretation of religion. Punta kayo ng page yung mga taong ano, may nasa naka-fall sila sa line, lahat nakapiring yung mata, tapos yung nagli-lead sa kanila ay bulag din pala. Ngayon. So lahat sila nalilid sa mali. Uh, saan po kayo pwedeng matawagan, DJ Ron? Uh, wala pa akong line for calling. Uh, the only way to reach me is through uh, messaging. Okay? Sa, uh, punta kayo sa Hugot Radio page at uh, send nyo lang yung uh, message nyo at uh, laging uh, unahin si God sa ano sa pagkagising umaga para naman maganda yung uh, takbo ng buhay natin maghapon. Okay? Huwag kakalimutan 'yan. Syempre before you sleep kasi para ma- maihanda ka for the next day. Then when you wake up, mas maganda nga 'yan ano, uh, ladies, ang um, hanap kayo ng ano ng isang book na parang uh, devotional book nyo na everyday may babasahin kayo. Okay? Kung hindi naman, ang download kayo ng ano sa Google Play Store, meron isang Our Daily Bread. Ayun. So every day may bago siyang mapababasa. Then, yung banda yon, di ba? So at least uh, meron kang devotional. Kasi when you, may, pag may devotional kasi, nagkakaroon ka ng magandang yung connection sa Kanya. So, napakagaan ng buhay when you start the day with a prayer and a devotion. Uh, may may uh, sinasabing quiet time ka pagkagising mo, wala, wala, nang, wala pang ibang gising, ikaw pa lang, tapos napaka umiliwanag pa lang paunti-unti, tapos nang narinig mo yung mga yung mga ibon na nagumigising pa lang, ang lamig ng simoy ng hangin, nagka-quiet time ka, kausap mo si God. Sarap nun. Yan ang quiet time. Okay? I-practice nyo yan sa buhay nyo day. At uh, mafe-feel nyo ang ka- pagkakaibang ano, dulot niyan sa life natin. So yun, wala na muna. Okay na ba tayo? 12.44 na dito sa Pilipinas. Maraming salamat. Sobrang thank you talaga. Ako po si Ronaldo ng Hugot Radio. Don't forget, always believe in love and keep the flame burning. See you again next time. Susunod naman ulit. Okay? Good night na. Ingat kayo ha. Ayan. God bless you. Bye-bye.